Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 2, 533 Nahalal bilang ika-56 na banal na papa si Pope John II. Ang kanyang panunungkulan ay tumagal lamang ng dalawang taon. Sa bisa ng kautusan ng Atalarik, ang banal na papa ay hinirang bilang pinuno ng lahat ng mga obispo sa buong mundo. Si Pope John II din ang kauna-unahang Santo Papa na nagpalit ng pangalan. Siya ay isinilang sa pangalang Mercurius. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.